Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Bismillahir Rahmanir Rahim والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا رمز شيخ صابت خانك الله تعالى وكشني علمك بركة بيرسن usmonjon aka rahimulloh shahid bo'lgandan keyin shurada aytdilarki Biz hammamiz bombardimon bo'lib shahid bo'lib ketishdan qo'rqmaymiz. Biz shundan qo'rqamizki, dunyoda bo'lamiz u, lekin niyatlarimiz o'zgarib ketishdan qo'rqamiz. Hadaflarimiz o'zgarib ketishdan qo'rqamiz. Aqidalarimiz o'zgarib ketishdan qo'rqamiz. Ertaga biz va avlodlarimiz va farzandlarimiz demokrat bo'lib ketgandan bo'lib ketishdan qo'rqamiz. eng qo'rqadigan narsa biz uchun shu. Mana Hammosning oqibatini ko'rib turibsizlar. Ikhvanul muslimunning holatini ko'rib turibsizlar. Bular bizdan ko'p qurbonlik bergan ular. Sheikh Hasanul Banna rahimahulloh, Sheikh Sayyid Qutb shahid rahimahulloh shahid qilingan bular kattalar. lekin undan keyin sekin sekin demokratlashib ketgan bugun misrda ular mana saylovda ishtirok qilyaptilar hammos Sheikh ahmad Yasin rahimahulloh Abdul abdulaziz rantisi rahimahulloh bular shahid qilingan bular shahid bo'lgan bular lekin ularning avlodlari bugun demokratlashib ketgan jihod nomini ko'tar ko'targanlarni o'ldirib tashlayapti ular bugun. Hammos Falastinda jihod nomini ko'tarib Isroilliklarga qarshi jang qilyotganlar, jihad qilyotgan mujohidlarni o'ldiryapti. Hammos qilyapti. Murodillar biz ya shariat ya shahodat deb chiqqanmiz. 3-yo'l yo'q. jihadimiz maqsadini ko'p yaxshi tushunib olinglar. Ko'p yaxshi tushunib olinglar jihadimizni maqsadini. Faqat va faqat shariatni o'rnatamiz, xolos. Boshqa hech qanday maqsadimiz yo'q. Shariatni o'rnatishga muvaffaq bo'lsak, bo'ldi, bo'lmasa shahid bo'lishga intilamiz. Shahodatga intilamiz, shahodatga qiziqib, dunyodan o'tishga harakat qilamiz. Yana bitta masalani sizlarga nuqta shaklda tushuntirib o'tmoqchiman. Jamoatimizda shariat tirik holatda bor birodirlar. Alhamdulillah. Nimaga biz ham shu jamoatimizda hamma birodarlar shunga rozi bo'lganmiz? Ayollar hattoki shunga rozi bo'lgan. Biz shariat nima desa o'shani qilamiz. Ba'zi guruhlar shunaqa fikrni bildiradiki, xalifa bo'lgandan keyin hududlar o'rnatiladi. Qul kesish, toshboron qilish nimalar bor-ku, hadlar. Biz o'sha ba'zi fikrlarga ergishmaymiz. Qachon xalifa kelar ekan, undan keyin biz hududlarni tatbiq qilamiz, Undan oldin nima qilarmiz? Agar nauzu billah Alloh asrasin, bir kishi zina qilsa, uni nima qilamiz endi? Iloj yo'q. Nauzu billah bir kishi yomon ishlarni qilsa, o'g'irlikni qilsa nima qilamiz biz? Shariat deb chiqqanmiz-ku. Shariatni o'rnatamiz, xolos. Boshqa yangi fikrlar, buna buna degan gaplarga ergishmaymiz amirimiz boshqalar hammalar shariatni tatbiq qilib kelyaptilar biz ham shariatni tatbiq qilamiz inshaalloh biz shunga rozi bo'lganmiz opa singillarimiz aka ukalarimiz hammalar shunga rozi bo'lgan Shuning uchun bugun yangi fikrlar bildirilayotgan bo'lsa, biz unga qoyil emasmiz. Unga ergishmaymiz. Kim shu jamoatimizga kirsa, shunga mukammal rozi bo'lib, tayyor bo'lib kirsin. Agar Alloh saqlasin, biz insonmiz. Gunoh sodir bo'lsa, shariatga taslim bo'lish kerak. Jamoatdan qochib boshqalarga borib fitnalarni qilib yursa, Allohga topshiramiz uni. Lekin jamoatning ichida bo'lsa, inshaalloh shariat o'rnatamiz. O'rnatib kelyapmiz. Shariat ya shahodat. Jihodimizning maqsadi nima? Shariat ya shahodat. bismillahi rohmanir rohim uchinchi mavzuga kiramiz uchinchi mavzu amirlarning huquqlari amirning huquqlari amirning birinchi haqqi itoatdir ikkinchi haqqi hurmatdir uchinchi haqqi nasihatdir eng katta amir amirul Mu'minin bo'ladi Khalifatul muslimin bo'ladi u kishini huquqlarini rosa ko'p endi undan keyin biz jamoatlarimizda bo'lib turgan amirlarning huquqlarini aytamiz hozir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, agar sizlar safarga chiqsizlar, uch kishi bo'lsizlar, bittasini amir qilib olinglar endi biz uch kishi emasmiz, yuzlab Menga yaqin ya mingdan ham oshiqroq odammiz ularga bitta amir bo'lmasa endi rasa bo'ladi-da. har kim amir bo'ladi unaqa bo'lsa tartib yurmaydi birodarlar bugun ummatni itmayotgan narsa faqat shu amir itmayapti amir nizom nizom yo'q boshqa hamma narsa bor bizda Musulmonlar ham kam emas, moli davlat ham kam emas, hech narsa kam emas. Faqat nizom yo'q. Alhamdulillah Alloh taolo berdi. Xullas jamoatlarimizda turadigan amirlar, bular Amirul mu'mininning valilari bular. Tushunyapsizlarmi? Amirul mu'mininning valilari bular. Samarqand, Buxoro, Movaroun Nahar, Tatariston, Rossiya tomonidan kelyaptigan mujohidlar shahid amirimiz Muhammad Tohir Faruq rahimahullohning itoatida bo'ladi degan buyruq Amirul Mu'minin tomonidan bo'lgan. Shuning uchun agar kimki shu rasmiy jamoatimizda bo'lmasa, u mujohid, lekin u o'sha buyruqga itoat qilmayapti. O'zbekiston Islomiy harakatda bo'lish shart. Nimaga Amirul Mu'minin tomonidan shu jamoat rasmiylashtirilgan? Mavraun nahardan Rossiya tomonidan keladigan mujohidlar uchun shu jamoat rasmiy rasmiy jamoat shu bo'lgan. Undan keyin Turkiston sharqiyadan, Sharqi Turkistondan keladigan mujohidlar uchun shahid Abu Muhammad Turkistoni rahimahulloh amir qilingan. arablarga Sheyx usoma shahid usoma bin ladin rahimahulloh amir qilingan undan keyin hamma muhojirlar ustiga o'zbekistonlik jumaboy Namangoni rahimahulloh qo'mondon qilib tayin qilingan 10 mingtami qancha muhojirlar bor edi o'sha paytda. arablar ham ajamlar ham hammalar u kishini itoatda bo'lganlar Zalika fadlullohi yutihi man yasha. Allohning mehribonligi, Allohning fazli kimga kimni xohlasa, Alloh taolo unga beradi. Xullas amirlarimiz bular Amirul Mu'minin tomonidan valilar bular. Biz ustimizda. Shuning uchun bularni biz shar'iy amir deb bilamiz. Shar'iy vali deb bilamiz bularni. Zira Zeraki biz amirul Mu'minin mo'mininni shar'iy amirul Mu'minin deb bilganmiz. Endi amirul Mu'minin tomonidan kim biz bizga amir qilinsa, u bizga shar'iy amir bo'ladi. Tohir aka rahimahulloh kishi tomonidan amir bo'lgan edi. Undan keyin Usmonjon rahimahulloh bo'ldi, rasmiylashtiriladi bu ishlar. Keyin Usmoniy sib Alloh taolo kishini o'zining panohida amonda saqlasin. birinchi haq endi itoat bo'ldi biz bayat berganmiz hech kim meni urib zo'rlab mashina tagida sizni bosib qo'yamiz deb bayat olmagan mendan men bayat berganman undan keyin menga hozir shu huquqlar men ustimga uzuzi keladi meni itoat qilishim kerak nasihat qilishim kerak, hurmat qilishim kerak. Bu nasihatning ichida duolar, boshqalar narsalar kiradi o'z-o'zi. Itoatning ma'nosi nima? Itoat bu arabcha so'z bu. Buni ma'nosi ergishishlik, bo'ysunishlik, hammasi itoat ma'nosiga kiradi. Itoatning chegarasi qancha bo'ladi? Ma lam ya'mur bi ma'siyah. gunohga buyruq qilmagan qadar. Itoatning chegarasi nafsga yoqadigan emas. Meni nafsamga yoqmaydigan buyruq qilgan qadar itoat qilaman, bo'lmasa qilmayman, yo'q. Yengillikda itoat qilaman, qiyinchilikda qilmayman, yo'q. Gunohga buyruq qilmagan qadar itoat qilaman. Agar menga aytsa shu tog'ga chiqasiz, tog'ga chiqaman. Lekin agar menga aytsa o'sha tog'dan o'zingizni tashlab yuborasiz desa itoat qilmayman. Tushunyapsizlarmi? Nimaga u gunoh u? Joiz bo'lmagan narsa bu. Nauzu billah Alloh saqlasin, Alloh taolo amirimizni shariat chegarasidan chiqarib qo'ymasin. Alhamdulillah birodarlarimiz ular. shunaqa holatlar bo'ladiki, hattoki qo'llarga suv qo'ymoqchi bo'lsa ham qo'ymaydi. Ijozat bermaydi. Tohir aka rahimahullohning chaplaqlarini to'g'rilab qo'ysim desam ijozat bermadi. Yo'q. Shunaqa qilib bizni tarbiya qildi bular. Shunaqa qilib tarbiya qildi. Lekin agar ularning chaploqlarini to'g'rilab qo'ysam menga ajr bo'ladi inshaalloh. Ularga ko'rpacha bu nima tartiblab qo'ysam o'tirishga hurmat qilsam u menga ajr bo'ladi. Lekin o'zingizlar so'ramaydilar. Qayerda aytsangiz o'sha yerda o'tirib oladi. Men keling desa o'sha yerda o'tiradi. Ularni maqtash emas. Maqta degan maddohlar emasmiz. itoat masalasi ketyapti. Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasula va ulil amri minkum. Ey ahli iymonlar, Allohga itoat qilinglar, rasuliga itoat qilinglar va sizlardan bo'ladigan amirlarga itoat qilinglar. Rossiyadan jo'natiladigan amirga emas, Amerikadan jo'natiladigan amirga emas. Sizlardan bo'ladigan amirga itoat qilinglar. Musulmonlardan bo'ladigan amirga itoat qilinglar. Bu Alloh taolaning buyrug'i bu. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Man ato'al amira faqad ata'ani." Kimki amirga itoat qilsa, xuddi menga itoat qilganda bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Tasavvur qilinglar shuni. Amirga itoat qiladigan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qiladigan odam bo'ladi. man asal amira faqad asani. Kimki amirga isyon qilsa, amirga nofarmonlik qilsa, Nauzu billah u xuddi menga ma'siyat qilganda bo'ladi. Xuddi menga nafarmonlik qilganda bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nafarmonlik qilganda bo'ladi. Rasa xatarlik mavzu. Rasa xatarlik masala bu. Agar amirlarimiz bizga shariat chegarasida bo'lib buyruq qilyotgan bo'lsa, ularga itoat qilish Bizga vojib, vojib, vojib. Agar biz ularga ma'siyat qilsak, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ma'siyat qiladiganlardan bo'lamiz. Nauzu billah, summa nauzu billah, summa nauzu billah. O'zini nafsdan buyruq qilmayotgan bo'lsa, kitobullohdan, sunnati Rasulullohdan buyruq qilayotgan bo'lsa, Bo'ldi, o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplarini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning farmonlarini biz ustimizga o'rnatmoqchi bo'lyapti dedi. Noib bo'lyapti dedi Rasululloh tomonidan. ularga agar itoat qilmasak, xuddi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nafarmonlik qilganda bo'lamiz, nauzubillah. Birodarlar, shu. Birinchi haq shu. hattoki ko'rinishi ham yaxshi bo'lmasa ham itoat qilasizlar degan payg'ambar alayhisalom. Wa in ustumila alaykum abdun habashiyun qara qul agar sizlarga amir qilinsa mujaddaul atrof uni ba'zi a'zolar kesilgan bo'lsa uni buruni kesilgan uni qo'llari nima quloqlari kesilgan bo'lsa itoat qilasizlar kaanna ra'sahu zabibatun uni uni ko'rinishi shunaqa yamonki uni boshi uni boshi movizga o'xshab turgan bo'lsa ham unga itoat qilasizlar deyaptilar agar sizlarni kitobulloh va sunnati rasululloh bilan boshqarayotgan bo'lsa qora qul habishiy qulga ham itoat qilasizlar agarchi uni ba'zi a'zolar kesilgan bo'lsa ham va uni boshi zabib Movizga o'xshab turgan bo'lsam, ham itoat qilasizlar deyaptilar. Itoat masalasi lunda qilib tushuntirsak shu bo'ldi. Itoatning chegarasini bilib oldinglarmi? Nafsamga yo'qiyapti, yo'qmayapti, itoat qilishimiz kerak. Yengil vaqtlarda ya qiyin vaqtlarda bo'lsam ham itoat qilishim kerak. sovuqdam itoat qilishim kerak, issiqdam itoat qilishim kerak. Qor yog'ib turganda ham itoat qilishim kerak, yomg'ir yog'ib turganda ham itoat qilishim kerak. Bayana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ala sam'i va ta'a. Ubada bin Somit roziyallohu anhu ning rivoyati. Aytayaptilarki, biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bay'at berganmiz. ikki eshitamiz va itoat qilamiz. Birinchi buyruqni eshitamiz, tushunib olamiz, naqshani tushunib olamiz, undan keyin itoat qilamiz. Birodarlar, shu ham bir ajib nuqta ekanda. Men oldin hadis kitoblarini o'qiyotganda o'ylar edim. Har vaqt payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarida isma'u va ati'u keladi. Eshtinglar, itoat qilinglar. dedim nima kerak bu ishtinglar degan. Undan keyin hayotiy tajribalarda ko'rdikki, eshitmasdan ham itoat qiladiganlar bo'lar ekan. Rasa ishlarni buzib tashar ekan undan keyin. Amir Afg'oniston degan bo'lsa, u Tojikistonga borib turar ekan. Amir fidoilikka jo'natgan bo'lsa, u terror qilib yurar ekan. Voy Allohning bandasi. Undan keyin bir necha kundan keyin ushlanib qamoqqa kirib o'tirar ekan. Oddiy nimada bo'ladi? Yosh bolalarda shu ish ko'p bo'ladi. Dadasi unga aytadiki, "E, bu yerga kel. Gap tugamasdan u ketib qoladi." Shuna bo'lmaslik kerak. Lekin shu narsani tajribada ko'rganman, bu yerga kelib hayotda tushunganman. Madrasada o'tirib tushunmaganman shu masalalarni. shuning uchun Abdullah bin muborak aytadilar-ki, jihodiy masalalarda jihod qilmaydigan ahli ilmlar fatvo bermasin jihod maydonida uzoq o'tirgan ahli ilmlar mullalar mujohidlarga fatvo bermasinlar jihodiy masalalarda mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda ki ismau eshtinglar, quloq solinglar va atiu undan keyin itoat qilinglar. Endi quloq solmasdan itoat qilsa rasayish ko'rsatadi. Isma'u va atiu. Bu yerdan bay'atda Uboda bin Somit roziyallohu anhu aytayaptilarki, biz shunaqa deb bay'at berganmiz, eshitamiz, quloq solamiz, gapingizni eshitamiz, va itoat qilamiz. fil usri qiyinchilikda itoat qilamiz, val yusri yengillikda itoat qilamiz, val manshati xohlagan holatda itoat qilamiz, yo'qiyotgan holatda itoat qilamiz, val makrahi yo'qmayotgan holatda itoat qilamiz deb bayat berganmiz. Va ala atharatin alayna Ya'ni men mansabga ahalman, lekin meni o'rnimda boshqa odam qo'yilayotgan bo'lsa ham roziman. ala alayna maqsadi shu berdi. Ya'ni men bitta ishga ahliman, loyiqman. Lekin boshqa odam qo'yilyapti, roziman. Lekin nahal odam bo'lsa, gapirishga haqingiz bor. Wa ala alla al amra ahlihi. Agar ahl odamga ish berilayotgan bo'lsa, janjallashmaymiz deb va'da berganlar. undan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki mastatatum qodir bo'lgan qadar qodir bo'lgancha itoat qilinglar 20 kilo ko'tarishga loyiq bo'lgan odamga 120 kilo qo'yilmaydi dedi lekin uni amir biladi kimga qo'yish kerak tushunadi ularning tajribalari bo'ladi har kim o'zidan tarozi qilolmasinda bo'ldi men 20 kilolikman men 21 kilo birinchi bo'lsa u 1 kiloni men tashab ketaman bo'ldi o'zidan tarozi qolmasin-da. tushunyapsizlarmi birodarlar har kim o'ziga o'zi tarozi qilolmasin itoat shunaqa bo'ladi birodarlar ikkinchi masala hurmat amirlarga hurmat qilish vojibatlarimizdan bo'ladi. Hurmat qilishimiz kerak. Hurmat qilishni ma'nosi nauzu bil ibodat emas, birodirlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man lam yarham saghirana va lam yuqqir kabirana falaysa minna." Kimki yoshlarimizga rahm qilmasa, kattalarimizni hurmat qilmasa, u bizdan emas. deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni yosh bolalarga o'zingizdan kichkina bo'lganlarga mehribon bo'lish bu islom musulmonlarning sifatlaridandir. Shu hadis hadisdan olib amirlarga hurmat qilishini so'raymiz, talab qilamiz. Nimaga ularni biz o'zimizning kattasi deb bilganmiz. O'zimiz bay'at berganmiz. Ularni hurmat qilish bizga lozim bo'ladi. Ularni masxaralab, ularga gap otib yurish bu joiz emas. Bu islom nizom birodirlar. Islomiy nizom birodirlar. Bu Putin va Obamani nizomi emas birodirlar. Bu demokrat nizom emas, birodirlar. Demokrat nizomlarda, nizomda amirni so'kasizmi, ma'murni sukasizmi? E, nima qilasiz, qilib olasiz. So'z erkinlik bor dedi. So'z erkinligi bizda ham bor, lekin beodablikka ijozat yo'q. Tushunyapsizlarmi? Beodablikka ijozat yo'q shariatda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hattoki yosh bolalarga ham o'zlar salom qilar edilar. Salom berar edilar. Kattalar agar kelsa, ularga hurmat qilar edilar. Biron qomning kattasi kelsa hurmat qilar edilar. Aytadilarki, akrimu sayyidal qawm. Qomning kattasini hurmat qilinglar. Mana shu hurmat masalasi shu bo'ldi. E, ko'p o'shiravermaymiz shu masalani ham faqat bor hurmatini joyiga qo'yib yaxshi muomalada bo'lamiz amillarni g'iybat qilmasligimiz kerak gap otmasligimiz kerak laqib qo'ymasligimiz kerak shu hamma narsa hurmat nimaga kiradi uchinchi haqlari nasihat bizda bor-ku. Ajamlarda bor-ku, ajamlarda. Itoat rasa zo'r bo'ladi, nasihat bo'lmaydi. Va arablarda nasihat rasa ko'p bo'ladi, lekin itoatda sust bo'ladi ular. E hammalar emas, tabiat shunaqada. Nasihat ma'nosi shuki, yaxshiligini eslatish. yaxshiligini xohlash. Amiringizga yaxshiligini xohlashlik. Shu nasihat bu. Nasihat faqat gapirish emas. Birodar, una qilmang, buna qilmang shu nasihatdan, lekin hamma nasihat faqat shu emas. Nasihat yaxshi fikr qilish. Yaxshi yaxshi narsalarni xohlash amirga. Undan keyin borib gaplashasiz. Chunki Allohning roziligi uchun nasihat qilishingiz kerak amirga. Agar ko'rish qiyin bo'lsa, xat orqali oli janob bo'lishimiz kerak. Jur'at bo'lish kerak-da bizda. Lekin bitta narsani sizlarga aytib qo'yaman, birodarlar. Behurmat qilmanglar amirlar. Nasihat qilaman deb rasvo qilmanglar. Nasihatning o'zini o'rinlari bor, tariqalari bor. haq gap haq o'rinda haq tariqa bilan aytilsin degan Hasan Basri rahimahullohning nasihatlari bor. Haq gap haq o'rinda haq uslubi bilan aytilsin. Tushunyapsizlarmi? Gap haq. Misol uchun aytsam hozir meni otam, men onamni eri bo'ladi-ku. Endi men otamni, "Ey, onamni eri" deb chaqirsam qanday bo'ladi? Nima deysizlar? Dadam meni urib pachamni qaradi. Qo'shnilar ham unga yordam beradi. "E, <laughs> bu badbaxt, bu ahmoqni bir narsa qilish kerak" deydi. Holaki haq gapirganman. Haq emasmi? Lekin birodarlar, haqning urini bordi. Haq uslub bilan nasihat qilinadi. القول الحق في موضع الحق بأسلوب الحق حق جاب حق أرندا حق طريقة بلان حق أسلوب بلان أيتس نصيحات شو بولد شو اشتحق من وصلان استدا امير تمندن بار Nechta haq bor? 3 ta. Bu amirning haqlari. Biz shu haqlarni ado qilishga ma'murmiz Alloh taolo tomonidan. Majburmiz. Alloh taolo tomonidan majburmiz. Yana bitta hadisini sizlarga aytaman. Inshaalloh shu hadisni agar sizlar hayotlaringizga amaliy qilsanglar, inshaalloh hech qaysi joyda qiynalmaysizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, a'tu allazi alaykum وسلوا الله الذي لكم sizlarni ustida bo'lgan haqlarni ado qilib turinglar sizlarga vojib bo'lgan haqlarni beringlar sizlarga amirning vojib bo'lgan haqlarini sizlar berib turinglar endi qoldi meni haqlarim nima bo'lar ekan vasalulloha allazi lakum sizlar o'zingizlarning haqlarini Malikul Mulk Zul Jalali va Ikromdan so'rab turinglar. Qanday tushundilar? Amirga aytasizlar. Misol uchun agar sizga bitta mas'uliyat topshirilsa, hammamiz mas'ulmiz. Mas'ul bo'lish uchun mashina bo'lish shart emas-ku. Siz Sangarga ketyapsiz, askarsiz, siz ham mas'ulsizda. Sizga qurol berilgan, sizga muxobara berilgan, sizga krasovka, bu botlar, servislar berilgan. Siz mas'ulsizda shu narsalarga. Har kim o'zini o'zidan masul ko'r so'raladi-da. Aytadi amirga, birodar, menga shu narsalar kerak. Undan keyin Allohdan so'raydi. Lekin amirga xabar berasiz. O'zingiz o'zingizda yotib, oyoq ustiga oyog'ingizni <laughs> qo'yib, "Bo'ldi, amir o'zi kelsin, men Allohdan so'raganman-ku." degan ahmoqlik qilishga ijozat yo'q bizga. Aytasiz, xabar berasiz, lekin Allohdan so'raysiz. Mana menga shu shu narsalar kerak, amir sob. Qo'mondon sob, menga shu shu narsalar kerak, birodar. Bo'ldi, uni beraverasiz, lekin Allohdan so'raysiz. Inshaalloh men o'zim hayotiy tajribamdan sizlarga shu narsani aytdim. Qachonki siz amirlarni hamma masalalarimizni shu hal qilib beradi deb o'ylasangiz, xafa bo'lib yurasiz har doim. Yo'q. Allohim meni masalalarimni hal qilib beradi. Alloh taolo meni mushkilotlarimni hal qilib beradi. Ha, bu amirlarimiz, birodarlarimiz bularga aytib turamiz. bularga aytamiz, xabardor qilamiz. Mana meni fulon masalam bor. Agar yordam bersizlar yaxshi bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Inshaalloh agar shunaqa qilib jihodiy hayotlaringizni o'tkazsizlar, inshaalloh rozi bo'lib, xotirjam bo'lib yurib ketasizlar. Amirga aytganman-ku. Bermaydi, unaqa bunaqa deb o'tirsangiz xafa bo'lib yurasiz faqat. uni banki banki yo'q-ku. U ham Allohdan <laughs> so'raydi. Undan ko'ra siz so'rangda Allohdan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "A'inni alayya bi kasrati sujud." Bir sahobi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, menga duo qiling." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Menga ko'p-ko'p sajdalar bilan yordam bering." ko'p-ko'p Alloh taolaning huzuriga sajdalarni qilib menga yordam bering deyapti payg'ambar alayhisalom. Biz ham amirlarimizga yordam berishga ma'murmiz. Alloh taolo tomonidan buyurilganmiz. Oxir u birodirimiz-ku. Amirimiz ham birodirimiz-ku. Oson emas ekan do'stlar, bo'ldi jazakumullohu xayran alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin alloh taolo oqibatimizni go'zal qilsin alloh taolo shariat ya shahodat maqsaddan bizni adashtirib qo'ymasin alloh taolo hijrat maqsadlarini har vaqt har lahzada ko'zlarimizni oldida keltirib qo'ysin alloh taolo shu maqsaddan shariat ya shahodat maqsaddan bizni adashtirib qo'ymasin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad murodiga yetsin bu ne'matga noshkurlar o'lib ketsin bu ne'matga noshukurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilan kam amal ham bizga yetar Hushyor bo'ling, umr tezda o'tib ketar. Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa Ko'z ochilmas inson doim qoqilmasa ko'z ochilmas inson daim qoqilmasa oson iken do'stlar jannat yo'li shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat jamoatning ustidadir Alloh qo'li. Alloh qo'li.